ibikorwa byo gusanura ikiraro cyo ku musaga cyabomotse ku ibarabara nimero indwi byatanguye kuri wa mbere abakoresha iryo barabara barashima bikaba bitegekanijwe ko ibyo bikorwa bizomara amezi agera kuri atanu Abashinga abashingamateka n'abakenguza amateka bariko bararonswa inyigisho zijanye n'amategeko mashasha agenga ugukingira no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu ngo azobafasha cyane hamwe n'abandi baja mu bibanza vya politike muri bucana yandi y'inkino naho kuri uno wa mbere tubabwira ingene umuhagarikizi w'urukino rwa badminton atangura gukora ako kazi akaba rero nk'uko umuhinga bivuga ngo ari nyuma y'inyigisho zo ku rugero rwa mbere aronswa zitangwa ku rwego rw'igihugu mu kanya nido nido ry'ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na serafina hakizimana sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro dasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu ntara y'akayanza abana b'ishushu bemewe na base mu nyuma bandikwa mu gitabo cy'amavuko ubu ngo batanguye kwiyongera bakaba bavuye kuri mirongo umunani mu mwaka uheze bagera ku ijana na mirongo itandatu muri uno mwaka bikemezwa na Mathias Manirumva umuyobozi w'ibiro ndangamuntu muri iyo ntara ya Kayanza asaba jeje intwaro na cyane cyane ku nzego zo hasi kurushiriza kugenzura mu kibano kw'abana bose bavuka bandikishwa kugira baronke impapuro zibafasha n'inkuru tubaza Patrick Sengiyumva nk'uko ibiharuro dukesha ibiro ndangamuntu umunara akanza bivyerekana muri abo bana ijana na mirongo itandatu bavutse mu buryo bw'ishushu mw'ayo mezi umunani aheze komine matongo niyiza imbere ku bitigiri bigera ku mirongo indwi n'umunani vya bene abo bana igakurikirwa na komine kabarore ku bana b'ishushu mirongo ibiri na bane hamwe na komine kayanza ku bana bagera ku icumi n'indwi komine gahombo nayo ivyo biharuro nyene vyerekana ko ariyo yabonetse yabonetsemwo ibitigiri bike aho habonetseyo umwana umwe yavutse mu buryo bw'ishushu hama arashobora kwemerwa na samuvyara izindi komine zibonekamwo ibitigiri bike vya bene abo abana ni nka murutana Muhanga zifise abana batatu batatu gusa Mathias Manirumva arongoye ibiro ndangamuntu mu ntara amenyesha kugira ivyo bitigiri vy'abana bavuka mu buryo bw'ishushu hama bakemerwa na base bakandikwa mu gitabo c'amavuko bishobore kwiyongera vyavuye hanini ku gukorana neza ku mpande zose hagati y'abakozi biro muntu mu makomine no mu ntara hamwe n'abajejwe intwaro ndetse n'igisata c'ubutungane akemeza ndetse ko batatu muri abo bana bemewe na base birinze guca mu butungane uwarongoye ibiro ndangamuntu mu Kayanza amenyesha ariko kandi ko hakiri abana bavuka ntibashobore kwemerwa na base mu kibano ngo bandikwe mu gitabo cy'amavuko agasaba abo bose vyega kurushiriza gushira inguvu hamwe kugira ngo ntihabe hakiri umwana avuka hama ngo abure uburenganzira bwo kuronka samwemera Sylvain Bakandi bonu muhanuzi wabura matara ajejwe imibano inkino n'imico kama mukayanza amenyesha ko bashima kuba abavyara abana be nabo bishushu bariko barijukira kubandikisha ariko kandi agasaba abanyagihugu baho mukayanza kuvavanura n'ingendo yo kurenga ibigo ibituma havuka be nabo bana bishushu ngo na cyane cyane ko intara ya Kayanza isanzwe iri mu ntara zirimo abantu benshi nayo kubatarubakiza abo ngo bo kwirinda ingeso yo gushurashura ituma abavyara abana bishushu badashobora kwemera no kwandikisha ngo babakurikirane ibituma rimwe na rimwe ngo havuka indyane mu miryango mukayanza patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro arakoze patrick makuru ajyanye n'umutekano hari umukenyezi wo muri karitsiye carama ya zone k'inama mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura yarashwe mu gitondo cyo kuri uno wa mbere uwamurashe akaba yarafise inkoho yo mu bwoko bwa karashinikov yaranyegeje mu kibido nk'uko bishikirizwa n'igipolisi uwo mukenyezi akaba ari karavurirwa muri bimwe mu bitaro byo mu gisagara cya bujumbura igipolisi kivuga ko wakoze ubwo bubisha yaciye atungwa nayo yameze atwawe n'ipikipiki yari imurindiriye amatohoza ngo akaba yamaze gutangura nk'uko igipolisi kibandanya kibivuga ngendo ndende bagira barondera isoko y'inkono zituma abatwa bo mu kigwati cyasanzwe kirimo Komine n'intara ya muyinga badatezwe imbere n'umwuga wo kubumba bamwe mu bazishora mu gihugu cya tanzania bavuga ko bamara amasaha arenga cumi n'abiri bikoreye izo nkono baronsa abaguzi bagakabirwa inkono ku by'imbogwa nk'ibiharage ngo bazijabukana muri tanzania kuko batakironka abaguzi mu burundi denise ndaruhekeye umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari ahamagarira abatwa kwijukira gukorera hamwe n'abandi n'inkuru tubaza omer nduwayo hari igihe tumarayo nk'indwi zibiri tutaragaruka tugiye saa kumi n'imwe z'umugoroba dusiga mu masaa sita z'umutaga abo batwara mu kigwati cyasanzwe zone munagano kumwe n'intara ya muyinga bavuga ko bashora inkono muri Tanzania kuko batakironka isoko mu burundi tukazizabukana busubi busubi besi batanu uko badukebuka tukazitwarira kugera iyo rurenge rurenge naho baduha utuntu nyene twitwuzuye nk'aya masi inkono imwe baduha igikombe kimwe cy'uduharage bakaza baduha abana akantu agasorori bakadushirira ku duteke eh mu Tanzania kweri niho turonka utuntu na hino nta kintu turonka ntabwo butwirira ko tukarara mu ishamba kubera tandarora aho bakunda kuduha turonka nk'utwo turi imisi mu gugi mu Burundi ari gihugu tuzisigata nimwugurishije Yoweni Sabimana umwe mu batowe muri ico kigwati abona ko ubukene bw'amatongo ari bwo butuma abakenyezi bashorera muri Tanzania twebwe nta matongo akwiye dufise kugira ngo turonke ivyo turya nuko abagore biwacu bamara nk'iminsi ine nyene bazabutse burya tubana na ruvubu muri Tanzania basoye utwo dukono mubona burya atagiye muri Tanzania turasobora kubaranirwa abo bakenyezi basaba guhabwa amatongo kugira baronka aho barima Denise Ndaruhekeye umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari imuyinga abona ko abatwa bakuye kwifatanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere akabahamagarira kwijukira cyane amashira hamwe gusumba kubumba tuvuze ngo akantu gasumbirije twobagirira ko abatwa numvume ngo twoba turiko tubandanya tubashira mu byo kubakumira ahubwo tubahamagarira hamwe n'abandi bakajya hamwe n'abandi tubahamagarira kwiga no gukora ibyo abandi bakora ikigwati cyasanzwe kirimo imiryango y'ababa mirongo itanu benshi mu bakenyezi n'abigeme bakuze bakibamwo ngo babeshejweho no kubumba bakababazwa n'ukuntu bubirira ko bari kurondera isoko bajya butwirira ko tukarara mu ishyamba kubera tandaro yaho bakunda kuduha buraca bugacana ayandi mu nkino muhagarikizi w'inkino za badminton atangura guhagarikira urukino inyuma y'inyigisho zo ku rugero rwa mbere aronswa zitangwa ku rwego rw'igihugu nikora bikora umuyobozi hajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino za badminton mu burundi amenyesha ko abahagarikizi batubahirije amategeko mu gihe cy'amahiganwa babihanirwa hisunzwe amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'urwo rukino bucana n'andi y'inkino na jean marie vianney ngendakumana umuhagarikizi w'inkino za badminton abanza kuroswa inyigisho zijanye n'ubuhinga bwo guhagarikira inkino za badminton zituma aronka uburenganzira bwo guhagarikira amahiganwa bisigurwa na Nicola Bikorimana n'umuyobozi ajeje ubuhinga mu hamwe y'inkino za badminton mu Burundi kugira umuhagarikizi mu bisanzwe hariho inyigisho tegerezwa kugira hariho nuvuga abahagarikizi ba mbere aba kabiri aba gatatu twebwe rero novuga ko dufise abahagarikizi ba batatu bari ku rwego rwa mbere turacari mu ntango izo nyigisho za mbere nizo zituma umuhagarikizi yemererwa guhagarikira inkino zitunganywa ku rwego rw'igihugu hari inyigisho za mbere nyine bigisha ibintu bisanzwe hanyuma bakamuha uburenganzira yuko ashobora guhagarikira mu gihugu iwabo mugabo kugira uze guhagarikira mu bindi gihugu nuvuga yuko hariho izindi nyigisho baguha hanyuma bakaguha n'amamace baba bariko barakina amaforomasiyo aba mu gihe haba hariko harakinwa ama international hanyuma akabwo nawe ugahagarikira bakemeza yuko ufisi iyo nivo uwo muyobozi ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe y'inkino za badminton amenyesha ko umuhagarikizi ko yemererwa guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu iyo yigenza neza mu guhagarikira inkino zitunganywa ku rwego rw'igihugu no mu karere dufate igihugu gitwaye abakinnyi hanze gitegezwa gutwara n'umuhagarikizi muri icyo gihe rero baramubaza nivo afise hariho rero ama ashobora guhagarikira n'aya imyenda adashobora guhagarikira iyo wabonye yuko rero ayo mamaci bamuhaye ahagarikira bashobora kugira ati umuntu arashobora kubandanya barabye kumbure n'imyaka nunge igihugu aho kigeze abakinnyi bamwe aho bageze abahagarikizi b'urukino rwa badminton barangura umwuga wabo bisunze amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu y'urukino rwa badminton amategeko bisunga bisunga amategeko nuvuga ya federation internationale barisunga n'amategeko ajanye no muri Afrika afurika kuko federasiyo iri mu gihugu hanyuma ikaba iri afiriye muri afurika ikacija no ku isi yose Uwo muhinga w'inkino za badminton avuga ko abahagarikizi bafise uruhara ntangere mu iterambere ry'inkino za badminton. Burya urukino rwose rudafise abahagarikizi bajanye n'ico gihe ni ukuvuga ko urukino rudashobora gutera imbere. Abahagarikizi rero n'abambere bashobora guteza imbere urukino kubera iyo abakinyi bamaze kugira nivo iri hejuru usanga rero atari umuntu nyene fise ubumenyi bukwiye usanga ariko ararubitira nabi hanyuma usanga abakinyi barasubiye inyuma barabihebye kubera babona dufise abantu batuhagarikira neza iyo bishitse umuhagarikizi akigenza kutariko muri ico gihe arafatirwa ibihano n'ishirahamwe ry'urukino rwa badminton ku rwego rw'igihugu iyo umuhagarikizi yagize amakosha muri badminton federation irasubira ikamuhamagara ikamubwira yuko eh, yagize amakosha hanyuma bagasura akamura bakamwihweza babonye yuko abananye agira amakosha baramukuramo nta kindi bakora nta mambane bamusaba muri bucane yandi y'inkino izokwirikira nikora bikora imana azodusigurira ukugene urukino rwa badminton ruhagarikirwa Arakoze Vianney Ngendakumana naye nababwiye mu ntango zano makuru yuko ibikorwa byo gusanura igitaru gwaco ku Musaga kiri kwibarabara ry'igihugu nomero 7 byatanguye kuri wa mbere abakoresha iryo barabara barashima kubona ibyo bikorwa bitanguye bamenyesha ko kwiyunguruza baciye kuri iryo barabara byari bimaze iminsi bigorana bagasaba ababijejwe kunyarutsi ibyo bikorwa mu kigo kijejwe by’amabarabara, bamenyesha ko ibyo bikorwa bigiye kumara hafi amezi atanu amategeko mashasha agenga ugukingira no gutegekaniriza akazoza abanyagihugu ngo azogirira akamaro abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abaje mu bibanza vya politike byavuzwe kuri wa mbere igitega n'umushikiranganje wo gushigikirana mu nama y'iminsi ibiri yo gusigurira abashinga amateka n'abakenguza amateka ibiri muri ayo mategeko mashasha cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka agashimishwa n'itunganywa ry'iyo nama ya makuru turaza kuyagaruka ko makuru yacu yo hanyuma